Ezekieli esura yakana Ezekieli nashura okubundwa kwa Yerusalemu Ruangaka ngambirate Mwenu iwe mwana w'omuntu okwate eitofali olieteke omumaisho olicholewe kigo kya Yerusalemu Ekigekyo okitere ensinde okyombekere eboma eboma eyokutanga abali omukigo kwiruka Oshube okizingoze enchuma zemiti ezokuja kukisitiza okwate ekishate kyekyoma okiemereze umashugawe kibe eboma yekyoma agati yawe nekigo ekigekyo oikare okirebire kishushe ekibunzirwe okibundire kimo akakabonero ayangalia Isiraeli anyuma obyamire urubajuru abumosho ekibona bonyo kyeyangalia Isiraeli nkiteke aliwe ebire ebyoramara obyamire obumosho oraragirwa kwemera ekibona bonyo aha ruabo nakutao ebiro bikumbisha tu mokienda niro rubararu emyaka eyo balibara omukibona bonyo ebyo nibyo biro ebyo oraragirwa kwemera ekibona bonyo arwe yangalia isiraeli oro oraba wagobize ebiro ebyo orashuba obyame kyonka eri no obulio oyemere ekibonabonyo aro ruganda rwa Yuda ninkutao ebiro makumigana ekiro kimo niguo mwaka gumo kandi orahanga Yerusalemu amaisho ebunzirwe oku ofungirize emikono oshube orange biri kuija kugwera ekigekyo nininja kukome miguwa obulwe agayinduka rubajuru noru kuika oru oraikya ebiro ebyo oramara obunziru iwewenene okwatengano ne shayiri emperege nenkole omugusha noburo obite omunyunguwemo obigoyerane omubiro bikumbisha tumukienda ebyo oramara obyamire rubajuru abumosho oratakulya ekyakulya ekyo oratakulya omurundi gumo bulikiro Maliki ya kulia kyo ratakulia kibe kyobusikizi bwe shekeri kandi n'amaizi agora atakunywa limo lyonka bulikiro nago gabalirire uratakunywa ebikompe bibiri bicha ekyakulia ekyo oteno okiria kiri nkobo bumbuli bweshayiri kandi okichumbise omwejuno gwabantu mbali oli kushobora kubonwa abantu omkama ayeyongera agambati okuniko abaisiraeli baraliaga ebyakulya biyagaire orobara bagabali omumahanga ago ndabanagamu hanyuma mugiranti waitu mukama leba inetinke agazaga kurugandi muto kugoba mwa tinkaliaga kitunganwa ekifereere anga ekitaguju nangu nenyamaishwa elikuzira tinkagiriaga awo niro yangambira ati mbwenu ninja kukujubura omwejuno gwabantu ogureke obushabwente obenibwo otumbise kya kulya kyawo ayeyongera angambira ati mwana wo muntu olaleba ninija kuleta enjara omuli Yerusalemu ekyakulya baralia ekipimirwe mara bakirie emitima ebemerere namaize baranywa agabalirire maranago baganywe ni babangaranwa emyoyo ekyo ninija kukikora kababurwa ekyokulya namaize balibangane bashobeirwe babonabone bawe amagufa